Markus hoofdstuk 16 Toen die Sabbatdag voorbij was, het Maria Magdalena en Maria die ma van Jacobus en Salome reekolie gekoop om die lichaam daarmee te gaan balsem. Die zondagmorgen baie vroeg kom hulle by die graf aan, net toe die son opkom. Hulle vraag toe vir mekaar, Wie sal vir ons die klip voor die ingang van die graf wegrol? Die klip was baie groot, Maar toe hulle opkyk, sien hulle dat dit klaar weggerol is. Toe hulle in die graf ingaan, sien hulle 'n jong man aan die regterkant sit met lang wit klere aan en hulle het groot geskrik. Moenie skrik nie, sê hy vir hulle. Julle soek Jesus van Nasaret wat gekruisig is. Hy is uit die dood opgewek. Hy is nie hier nie. Kyk, daar is die plek waar hulle hom neerge lê het maar gaan sê vir sy disippels en in die besonder vir Petrus hy gaan julle vooruit na Galilea toe daar sal julle hom sien soos hy vir julle gesê het hulle het uit die graf uitgegaan en weggehardloop terwyl hulle gebewe het van die skrik hulle het vir niemand anders iets daarvan gesê nie want hulle was bang na Jesus se opstanding vroeg die sonoggmore het hy heel eerste aan Maria Magdalena verskyn uit wie hy van tevore sewe bose geeste uitgedryf het. Sy het dit vir sy disippels gaan vertel wat oor hom getreur en gehuil het. Alhoewel hulle by haar gehoor het dat hy lewe en dat sy hom gesien het, het hulle haar tog nie geglo nie. Daarna het Jesus met 'n ander voorkoms aan twee van hulle verskyn terwyl hulle op pad was na die platteland toe. Hulle het dit vir die ander disippels gaan vertel, maar die het selfs vir hulle ook nie geglo nie. Later het Jesus aan die 11 tal self verskyn terwyl hulle aan tafel was. Hy het hulle verwyd oor hulle ongeloof en hardheid van hart omdat hulle die wat hom na sy opstanding gesien het nie geglo het nie. Hy het vir hulle gesê: "Gaan uit die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die hele mensdom. Wie tot geloof gekom het en gedoop is, sal gered word." Wie nie glo nie, sal veroordeel word. Die volgende wonderteken sal voorkom by die wat glo. In my naam sal hulle bose geeste uitdrywe. In ander tale sal hulle praat. Met hulle hande sal hulle slange optel en as hulle iets drink wat dodelik giftig is, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Hulle sal siekes die hande oplei en die sal gesond word. Nadat die Here Jesus dit vir hulle gesê het, is hy in die hemel opgeneem en het hy aan die regterhand van God gaan sit. Hulle het toe die evangelie oral gaan verkondig en die Here het met hulle saamgewerk en hulle prediking bekragtig deur die wondertekens wat daarop gevolg het.